Arratxaldeon Euskal Irratiak eta Antxeta Irratiko entzule guztioi. Hortzaguna da, guztuaren amazazpia eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordu betean. Antxetateik Nafarrora saio berri honetan. Asteko albisteak errepasatzeaz gain herriko bestetako astebururako egitaragoa aipatuko dugu baita ere, zenbait kulturritzordu oroitaraziko ditugu gainera, Eta azkenik, azken, azken, asteburuko kirole maitzak ere zerrendatuko ditugu. Beraz, Hori guztia kontuan izanik eman dieza egun hasiera. Gaurko saioari, baina aintzinetik nogenen katu bat utziko dut zuek aditzeko. albisten errepasoarekin segituko dugu orain, e, aipatu behar dugu ba, trafiko desbideratze izanen dela biarrere ene eundagoita bat aerrepidean, donezte eta horonoz artean dagoen tartean hain zuzen ere. E, atzo, asiziren mozketak, gaur ere segitu duten, goizeko sortzietatik, arratsaldeko zazpietara, eta biarrere, ordutegi berean, ba, narbartetik bideratuko dituzte ibilgailuak. Aste azkenean, bi norantzkoetan izan zen, eta gainerako egunetan, irungo norantzkoan izanen da bakarrik. Lurralde koesiorako departamentua, ene undagoita bat aerrepidean, bi gehi bat bide bihurtzeko egiten ari den lanen ondorioz, ornoz mugairiko lotunearen, eta donezebeko iparraldeko lotunearen, gunearen arteko zirkulazioan, hainbat aldaketak izanen dira buztuaren amaseian, amazazpian eta emezortzian erran hon bezala. Zehazki, errodadura geruza zabaltzeko lanek e, trafikoan eragina izan dute egun hauetan. Atzo e, izan zuten, e, eh, lehen dabeziko eragina, e, bi norantzkoetan e, itxiba itzuten tartea edo ibilbidea, eta saiesbideak jarri zituzten zortzietatik e, arratsaleko zazpiak bitarte. Gaur ere horrela izan da ordutegi berean baina soilik irungo norantzkoan. Eta bihar ere ba, irungo norazkoan soilik e, goizeko zortzietatik zazpietara trafikoa e, desbideratu eginen dute. Hala ere iruneko norantzkoan errandu bezala ba, ene eundagoita bat ARP-detik segitu ahal izanen da. aurtengo loraldiko sariak banatu ditu arras baztanek. Sei baztandar izan dira sarituak haien etxetako fatxadaka apaintzeko erakutsitako trebetasunagatik. Arras baztan fundazioak balkoiak eta lehioak apaintzeko baztango irugarren sariketan antolatu du aurten. Eta lehiaketako irabazleak saritu zituzten pasaden larumatean arizkunenea kulturretxean. Maria Teresa Ibarra Lizalde, Mari Jose Saldia Saldia, Sagurtzan egoien etxe koni, Bego Arizmendi bere aur, Ramona Pezetxazubiri Zubiri eta Romidi ondoa izan dira sarituak. Fundazioak eskerrak eman die parte hartu duten e, amairu herritarrei baita epaile lanetan aritu ziren arkupeak taleko kidei. Juan Mari Artazkozi, Ramon Lizasoaini, Kristina Arregiri eta Xuniri goieni. Sarituei lore sorta bana eta arras baztanera eta txikitutako ikoizle saltoki zerbitzuetan erabetzeko berrogeita marre euroko bono bana banatu zieten epaimaiko kide, kudal ordezkariek eta arras baztaneko kideek. Baztango nortasunean oinarritzen den lurralde marka da Arras Baztan Fundazioa bertan, Baztango Zaporea, Kapopilo, Pest, Baztango Artisabak eta Bertzera Batzuek osatua. Aurten irugarren ez antolatu dute, balkoiak eta lehioak apaintzeko sarik eta Baztango ingurumen kalitatea eta irudia hobetzeko helburuarekin izan ere, landarek eta loreek bizitzeko herri ederretak gozagarriagoak egiten laguntzen dute hainbertze bastandarrek egiten duten lana aitortu nahi izan dute honekin karrika kalaitzen eta berotzen dituzten balkoi eta leio xarmangarriengatik Beran, berako udal kiroldegian atezain eta lanetan aritzeko langilean behar dute, abuztuaren hogeita abortzer arte aurkezten alko dira eskabideak, eta aukerak eta auta probekin, kurrikulumen, balorazioarekin eta elkarrizketa pertsonalaren bidez eginen dute. Berako dal kiroldegian atezain eta garbiketako peoi lanetan aritzeko langilea behar du sastrako kirol zerbitzuak enpresa kudeatzaileak. Lan eskintzan Nafarroko enplegu zerbitzuko Donostebeko agentziaren bidez eginen da eta interesatuek urrengo baldintzak bete beharko dituzte. Espainiako edo Europar batasuneko herritarra izatea edo langileen joan etorri aske aplikatzen den eremukoa, amasai urte beteak izatea eta erritiro hartzeko adina ez gainditzea, eskolatasun ziurtagirea edo graduatuan, DBH edo baliokidea, lanpostuaren eginkizunak betetzeko behar diren gaitasun fisikoa eta psikikoa eta gutienezko idatzezko be bat maila eta hozko bebi maila euskaraz. Eskabideak, kabuztuaren hogeita bortzeko eguerdiko ordua eta karte aurkezten alko dira, kiroldegian bertan, edo eskaera eta dokumentazioa info, abildua sastrako kirola.eus elbidera igorrita. Hautaketarako epaimaian, berakudaleko eta sastrakako kidek osatuko dute. Hizkuntza garapen ez tipikoa aur elebidunengan ikastaro emanen dute lesakan irailaren amabortzean eta amaseian Euskal Herriko Unibertsitateak emanen du udako ikastaroen barne. Euskal Herriko Unibertsitateak uda ikastaroen barne hizkuntza garapen ez tipikoa aur elebidunengan diagnosia eta eskuartzea izeneko ikastaro eskiniko du irailaren amabortzean eta amaseian lesakako arriondoa kulturretxean. Izen amandaiteke irubebikoitz.uik.eus webgunean. Osasunbideko Belen Konpainz Bomon eta EHUko Elebilabeko Letren Fakultateko Mari Jose Zeizabarrena segurola dira, Eusko Jaurlaritzako Ezkuntza Sailak eta Nafarroko Gobernuko Ezkuntza Departamentuak homologatutako ikastaroaren zuzendariak. Uda ikastaroa ekitaldi irekieta zabala da eta era askotako entzulei dago zuzenduan. Irakasleak, orientatzaileak, logopedak, psikologoak, medikuak, terapeutak, ikasleak eta familiak izan daitezke ikastaroaren hartzaileak. Ikastaroa bilguna da gaine gainera aurren hizkuntza garapenarekin eta hizkuntza nasmenduekin jakimina dutenentzat maila pertsonalean zein profesionalean nasmenduak eragindako arazoei erantzuten esperientzia duten pertsonen artean dela terapiaren esparruan hezkuntzarenean edo familia mailan. Ikastaroaren helburua hizkuntza arazoen inguruko elkarrizketa eta ausnarketarako gunea sortzea da ekimen eta ekintzak abiaraziko dituztenak hizkuntza arazoak dituzten aurrei zailtasunei aurre egiten lagunduko dietenak. Ikastaroa lesakan eginen da, Euskara erdara batekin, gaztelania edo frantsesa, ukipenean dagoen hiru lurralde euskaldun elebidunen erdigunean. Testu inguru honetan, izlariei beren aurkezgaiak elebitasunera eta euskarara edo bertzelako hizkuntza gutitu batekiko elebitasunera hurbiltzea eskatzen zaie izan ere, horrelako gaiak aintzat hartzen dituen ikerketaz baita ugariegia horrexek egiten ditu, uda ikastoro hau bezalako ekitaldiak garrantzizko. Izan ere, eskarmentu duen profesionalen esperientziak izatea, jasotzea eta partekatzea bultzatzen baitituzte, hizkuntza arazoak dituzten aurren eta familien egoera eraman errazagoa egiten lagunduko dutenak zalantzari gabe hizkuntza modu ohikoan eta ez ohikoan garatzen ari duten aur elebakarreta elebidunekin diarduten ikertzai eta profesionalek pilatutako ezagutza ikastaroko parte hartzaile ezagutaratzea, bai ikerketaren zein praktika kliniko eta Hezkuntza esperientzien ondorioz lortutakoa hori xe da lehen helburua eta hauek dira bertze helburuetako batzuk ere hizkuntza nasmenduen eta hizkuntza garapenaren inguruan burututako praktika kliniko eta hezkuntzakoari buruzko elkarrezketa eztabaida eta osnarketa bultzatzea, bai aurkez teoriko praktikoen bidez eta baita mai inguru eta dituari zuzendutako galdera saioen bidez. Hizkuntza nasmenduen eraginak areagotu ez daitezen, hizkuntza nasmenduak antzeman, ebaluatu eta hien balizkondorio ondorio txarrak urritzen lagundu dezaketen eskuartze eta kimenak bultzatzea, hizkuntza garapeneko nasmenduaren inguruko ikasketan eta lanketan familien parte hartzea bultzatzea, eta elebitasunak hizkuntzaren bereganatze prozesuan hainbat mailatan duen eragina hobeto ulertzea. Eta azkenik irailerako bertzei zordu bat urdazubin eginen baitute aurten irailaren bederatzean Euskal Hartzainak Ameriketan eguna. Euskal Artzainak Ameriketan egun aurda zubin ospatuko dute aurten irailaren bederatzean xaretatik Ameriketara goi burupean. Egun horretarako txartelak salgai paratu dituzte dagoeneko eta buztuaren hogeita bortzera bitarte eskura daitezke. Eskualdean zenbait lekutan egin daiteke hori. Adibidez, bortzirietan lesakan udaletxean aurkitu ditazkezue e, txartelak beran maite txu leonisi ingaldetuta eta igantzin ainoan txordokiri. Malerrekan berriz, zumbilan, Jesus Mari Jorajuriak juriak ditu, donesteen handi, otxandorenak eta Algorriagan hartzainen museoan eskura daitezke. Eta bazanen elizondon, baileko etxean, daude, salgai, arraiozen, arraiozko ostatuan, eta ordokin. Programa hause izanen da, goizeko amarretan autobusak alegatuko dira urda zubira, eta lantxarineko bentek emandako produktuekin gozari egine dute. Amaiketan berriz, urda zubitik Ameriketarako emigrazioa izan zela erakusten duen hartzainen ikurraren aurkezpena egine dute, eta gainera ikurra hartzainen emigrazio izan zuten herri guztietan paratzeko asmoa duten. Goizean eskulangileen azokare izanen da eta eusko jaurlaritzak utzitako diasporari buruzko erakusketa ikusgai izanen da baita ere. Amabietan meza izanen da, bankako menditarrak taldeak lagunduta eta ondotik hauek eh, emanaldi emanen dute elizan bertan ere. Ordu berean amabietan museora sarrera doan izanen datazkenik, eguardik ordu bietan nanaitasun bazkari egin dute. Aintzinetik jaibola eta musikare izanen dute. Ospakizunez gain, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak Ameriketara joandako xaretako artzainen datuekin liburu argitaratu aurten eta hori ere jakinarazi nahi izan du egunean bertan pensatzen dut ba hori eskuratzeko aukera ere izanen dela. Elkarteko datu basea eta Alejandra Larraldek egindako material bilketa eta elkarrizketak dira liburu honen oinarria. Ola ez da zaia izango Horren urbil egon takero bestak izanen ditugu orain aipagai izan ere ba, astean zehar aipatugun bezala ze, eskualdeko zenbait herritan e, herriko bestak ospatzen ari dira aste honetan eta oraindik ere azken egunak falta dituzte aunitzetan. Hori da dibidez amaiorko kasua, e, bihar e, eta etzi azken egunak ospatuko baitituzte. Gaur, e, atxeden aldia izan dute, atzo bukatu ziren berez e, ofizialki bestak, baina asteburua ere aprobetsatuko dute e, zenbait ekintza egiteko eta hausia izanen da asteburuko egitaragua Bihar, goitzeko amaiketan mus zimizte izanen dute, amabietan berriz erraldoiak ibiliko dira herrian barna, eta huerdiko ordubietan gazte bazkare ospatuko dute. Arratxaldeko bortzetan herritarren jokoak izanen dira, eta zazpietan elektrokela elektrotxaranga ibiliko da herrian barna. Amaiketan berriz tantzale izanen da iratzar taldearekin, eta larun batean azkenei kabuztuaren emeretzian. Amabietan, mus txapelketako finala ospatuko dute, Ordu erdi berandu agogei garren moneta jaurtik eta ere egine dute, eta eguerdiko ordubietan zikiro jatea, bainat eta Fernandok alaiturik. Bederatzietan berriz, gaita larraindantza eta mutildantzak izanen dituzte, eta maiketan gau pasa izanen duten, bide batez taldearekin ondotik, DJ Txingudik, girotuko duen bestetako azken gaua. Zubietan ere, bihar bokatuko dira bestak eta bihar goiz eta retxale zaurrentzat puzgarriak izanen dira. Gainera, bainketan mosaiko talerra eta futbito izanen da baitare aurrentzat eta ordu batetan pala txapelketaren finala. Eguardiko ordubietan herri bazkaria ospatuko dute ondarribiko trikitilariek alaiturik eta ondotik bingo musikatua ere izanen dute. Zortzietan, bizpiru pelau musikatalearekin dantzale izanen da, hamarretan tarte hartuko dute, esuzko zezena ateratzeko eta zingarreta tortilla jatea egiteko estalpean. E, gauerdean arbola botatze eginen dute, hori baita beraien gaixoani eta horrekin bukatuko dituzte bestak, baita ondotik bizpairu pelau taldearekin izanen den dantzaldearekin ere. Dona Marian ere biharri izanen dute e, bestetako azken eguna eta eguerdik ordubietan herri bazkari izanen dute hori ospatzeko miren amoriza eta laia martin bertxolariekin eta trikitilariekin. Zortzietan berri dantzale izanen da laiotz taldearekin, amarretan afari egin dute plazan eta maiketan dantzaldeak segituko du e, laiotz talde berberarekin. Ordu batetan berriz gaixoa ni eta besten bukaera egin dute. Ezkurran ere bihar bukatuko dira bestak, oizeko amarretan diana izan edute, eguerdiko ordubietan herri bazkaria, arratsaldeko lauetan auspolariek taldearen emanaldia, seietan berriz, losten anpas mariatxeak du bere kontzertua eta amarretan, e, bo, amarrak artean dantzalde izanen da auspolarien eskutik berriz ere eta ondotik, ondotik bai, besten bukaera, egin edute. Eta bortziretan arantzan bihar atxeden aldia izan edute, gaur bukatuko dira ofizialki bestak eta bihar barna sartzeko eguna izan dute izan ere, larun batean berriz ere arantza rok ospatuko dute. E, iluna barrean matraka elektrotxaranga izanen da eta maika aterrietatek aintzinera kontzertuak deserrite, burutik eta kamuts taldeekin. Eta azkenik etxalarren ere bihar bukatuko dira besta goizeko hamar terdietan diana izan dute lutsatxarangaren eskutik buru handiekin eta kankailuekin eta hamabei terdietan bertsolareak arituko dira kantuan. Kasu honetan Sebastian Lizaso eta Angelmari Peñagarikano izanen dira gai jartzaile lanetan berriz Joseba Ola Garai. Eguerdik ordubietan jubilatuen bazkarea izanen da larra buruan eta ordu berean asaua ere hasiko da ermitako zelaian. Plaza ingurutik elutsa txarangarekin batera elkarrekin nabiatuko dira bertara. Arratxaldeko bortzetan pontxe eta potx palazoak izanen dira, eta sortzietan burrumba elektrotxaranga. Bederatzietan berriz puntu morea jarriko dute kulturretxeko arkupetan eta amaiketan dantzalde izanen da, oba neuke taldearekin. your da nahi duzuna Ez itzi galduta ez galdetu Zerote eten Dantzen jartzen gaitu nahi Musikari gabe bidea Zure itxean marraztu Júdez de aquí es florea, en arte. Júdez de aquí es florea, en arte. Júdez de aquí es florea. musikari tartare eginen diogu orain eta ba, azken minutotan aipatu dugun bezala berriz ere oroitaraziko dugu antzarrok jaialdiaren hogeita saigarren edizio ospatuko dutela lanun bat honetan. Abuztuaren emeretzean egine dute arantzarrok jaialdiaren hogeita saigarren edizioa arantzako gazte asambladak antolatua. Berotzen asteko iluna barrean matraka elektrotxarangak girotuko ditu herriko karrikak eta arratxeko amaika terdietan kontzertuak hasiko dira urten, deserrite burutik eta kamuts taldeak igoko dira holtza gainera. Sarrera, bortz euro, ordaindu beharko da. Lesakan berriz, bankako menditarrekin bazkaria egine dute, igande honetan abuztuaren hogeian lesakako jubilatuen ostatuan. Lesakako jubilatuen elkarteak elkartasun bazkaria antolatu du abuztuaren hogeian, igande honetan eguerdiko orduietan jubilatuen ostatuan. Bazkaria girotzeko bankako menditarrak izanen dira kantari, Eta txartelak ba, atzo arte salgaitzu den jubilatuen ostatuan bertan ezakitora oraindik ere baten bat gelditzen ote den bertzela ba, bertan galdetu. Eta bi erakusketa ere ditugu ikusgai, e, hilabete honetan, e, bat alizondon bertzea lesakan. Dibertsitateri buruzkoan iztasunak erakusketa zabalik da Elizondo. Zazpi artisten lan abiltzen duen anistasunak erakusketa, ikusga dago buztuaren bukaer artea, buztuaren hogeita amaikara artea zuzen ere, Elizondoko arizkunenea kulturretxean. Baztango udalak e eskualdunak eskultoren elkartea, ere ite elkarte multikulturala, bilabonarte arte elkartea eta bertze zenbait erakunderen laguntza zantolatutako erakusketa honetan, Angel Nava, Sektor Luna, Ramon Balerdi, Paz Treukil, Joniñaki Ormazabal, Elena Reseta Usuelasaren lanak daude ikusgai Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren lehen artikula du oinarri erakusketak hain zuzen ere, gizaki guztiak asketa berdin jaiotzen garela duintasun eta eskubidetan eta arrazoia eta kontzientzia zornituta, anaitasunez jokatu behar dugula elkarren artean erraten duena. Erakusketa egunero zabalik izanen da, arratsalde arratxaldeko bortzetatik bederatzietara. Eta lesakan berriz, Juan Carlos Pikabearen margolanak ikusgai izanen dira irailaren irura bitarte. Juan Carlos Pikabea Zubiri margolari lesakarraren azken margolanak berriz ere ikusgai izanen dira. Hilabete honetan, zehazki irailaren irura bitarte bere etxean lesakako txango auzoko irisarri etxean, Tomaseneko bordako biribilgunearen ondoan dagoena. Egunero, arratsaldeko bortz terdietatik sortzi, terdietara irekiko ditu erakusgelaren ateak. Kirola zarituko gara azkenik eta aipatu behar dugu, ba, hainbat aizkora proba jokatu zituztela urten sumilako bestetan ere, hogei garren Ramon Latasa sarian. Gizonetan, Iker Bizentek eta Ibai Soroak osatutako bikoteak irabazi zuen txapela, eta emakumeetan berriz, e, maikarizteietan ere arruti ziren garaile. Errandun bezala, gizonezkoetan Iker Bizendek eta Ibai Soroak irabazi zuten, bigarren eneko taino eta odei ezpileta izan ziren, hirugarren Julen Alberdi eta Txomina Mundarain, eta azkenik Jokin Urreta Bizkaia eta Ugaitz Mugertza. Emakumetan berriz, maikariztegietan erea arruti gaiendu ziren, erea sorondo eta usuen sorregiren kontra. Honez gain, erakustaldi ederra mantzuten, jake esirureta goien amabortz urteko zarauztarrak eta patxe astibia larogei urteko leitzarrak ere. Gainera, Donato larretxean, Antonio Jaunaren arekin aritu zen, Jose Ugarteburu eta Juan Jose Lopezi galien du. Zaizkolari ez gain, Arri jasotzaileak ere aritu ziren saioan lopeti eta irureta goiena izmendi eta azpiazuren kontra. Sariketaren edizio guztietan parte hartu izan eskertzeko, aizkolari aranztarra omendu zuten igandeko errikirol saioan. Ainoa etxe beste eta janira peztegia amalabak pertsu politak abestu zizkioten, Javier Agirrek plaka bat emantzia honetan Jon Espelosinek txapela. Gaston B izan da, baztan erreka gaztetxoen lasoa txapelketako irabazlea. Hoizen jokatu zuten finala, asteburu honetan eta Don Estebe B taldea iruritari nagusitu zaio partida polit batean. Lasoko final nagusia jokatu zituzten joan den astebura noizko plazan eta aste honetan amabia mabortz urte bitartekoen txanda izan zen. Lasoa alkarteak azaldu duenez, txapelketa arras politan jokatu da orokorrean, Don Estebeko talde eta irurita eta raiozko talde bana, aritu dira lau talde guztira. Doneste beta iruritako gaztetxoek dagoenek urte batzuk daramatzate txapelketa uiokatzen, baina arraioztarrek lehen urtea izan dute. Finalean, Doneste BB eta irurita izan ziren protagonistak eta sekulako partida polita egin zuten, haunitzetan, haunitzen erranetan, nagusiena baino politagoa izan zena. Doneste eta taldea izan zen garaileen bederatzi eta zazpiko markagailarekin, baina partida guztian zehar berdintasuna izan zen nagusi. Don Esteve Ben, Jon Larunbe, Ibai Elizondo, Ikerran Zizar eta Javier Zabala izan ziren jokalariak, iruritarren taldea berriz, Julen Elizaintzin, Aitor Ripa, Eneko Irazokieta Oian, Arrastoak osatu zuten. Finalaren aintzinetik irugarren eta laugarren postuak erabakitzeko partidare jokatu zuten, eta Donestebe A zazpi eta bat galdendu zitzaion arraiozko taldeari. Donestebeko taldea, Landerarozena, Arozena, Ekai Elortza, Lukas eta Koteto Eskurrak osatu zuten, eta arraiozko taldea berriz, Zigor Biela, Gaizka Zubieta, Jon Bilanueva eta Mikel Inarreak. Arraiozko taldean, ordezko jokatu zuen partidu honetan iruritarrak. Luntxeder batekin bukatu zuten eguna eta sari banaketan, oizko zinegotzia den Raquel Ariztegi, eta labor Gora Alkutsako leire erizei biliziren. Eta azkenik bukatzeko futbolaz solastuko gara iraileko lehen asteburuan hasiko baitute ligan Nafarroan ari diren eskualdeko futbol talde nagusiek. Maila autonomikoko baztan etxean arituko da Korellanoren kontra eta preferente mailan aurrera leitzan arituko da Iruntzikiren kontra eta donestebe antxoainen. 2008 eta iru eta hogeita boraldiari irailaren bi edo iruko asteburuan ekin diote Nafarroko ligetan ari diren eskualdeko futbol talde nagusiek. Joan den demoralian etzen igoerarik ez da jeutxierarik izan, bera azbaztanek maila autonomikoan segituko du, eta eta leitzako aurrerak preferente mailan. Nafarroko maila autonomikoan emezortzi talde arituko dira horien artean baztan. Lehenbiziko partida elizondoko giltxaurdin jokatuko du iraileko lehen asteburu horretan baztanek kore Korellano taldearen kontra. Nafarroko preferente mailan berriz, bi multzotan banatutako geita masai talde arituko dira. Lehen multzoko emezortzi taldeen artean izanen dira donezte beta lehitzako aurrera. Lehitzarrek etxean jokatuko dute lehenbiziko partidak arkiskilen iruntxikiren kontra. Doneste bekaldiz, antxoainen izanen duleen partida gazte berriak taldearen kontra. Hain zuzen ere, Donestebeko taldeak zenbait lagun arteko jokatuko ditu zen egunotan eskualdeko bertze talde batzuen kontra gainera. Atzo bertan ondarribiako taldearen kontraritu zen eta garaipenarekin bukatu gainera utxeta bateko marka aldoarekin hain zuzen ere. Elduden larun batean berrez, matzadan arituko da gure txokoaren kontra ratxaldeko zazpiterrietan. Abozuaren hogeita abortzean lesakarren kontra, neurtuko da beti gazteren kontra inzuzen, arratsaldeko zortzietan eta azkenik baztan ere izanen du arerioa aurre denboraldeko prestaketetan, hauen arteko neurketa, denboraldi hasi baino egun batzuk lehenago jokatuko da, abozuaren hogeita bederatzean zehazki, arratsaldeko zortzietan baita ere. Gipuzkoako ligan ari diren beti gazteta gure txokaldiz, irailaren bigarren asteburuan hasiko dute denboraldia, baina hauek ere dagoeneko hasi dira prestaketetan. Beti gazte orezko regional mailan arituko da urten bertze behin, Javier Eskauez izanen du entrenatzaile, eta hauek barran bezala irailaren bigarren asteburuan hasiko dira, zarautzen kontra eta etxean mastegin jokatuko dute lehen partidu hau eta gure txoko aldiz e, regional mailan arituko da eta oraindik ere ez dago argi data zein izanen den lehen partiduaren data baina seguraskin ba irailaren bigarren edo hirugarren asteburuan hasiko dute hauek ere e, ba denboraldia errando bezala ba dagoeneko hasi dira prestaketetan bitaldeak ere eta datozen asteotan bat taldeko talde guztietako kidekin solasteko aukera izanen dugu eta eurek kontatuko digute bere hautsetik ba nola doa zen prestaketa horiek. Ba, izan da guztia gaurkoz, nogen taldearen bertze kantu batekin utziko zaituzet orain ongi zan, eta bihar arte.